Арымзыра кирлехші хваттер. Хузақшынна пулма жеш вырын. Пужу булзан плачым жеміндер. Азу булзан ұшта да Водар жырын. Водыр жылда кирлехші авланма, Шүттенжере сағал и талахарам. Эпшем ебе пәлмерім бұрынма. Епшавынба, хальчен де авланмарым. Чылақшынна кирлехші хурлама чалах шынзем пулаще, шебеш чуллы. Бір зымахран пушлаще хурлама, зем суран бекчері юнла. Пахман хере, кирлех шыбықтармам. Тиргенине легеть вал тирек тебе, шунна жынна пулмаш вет шундарма, пахман хевечіне пахмаст бебе. Хитре хере, Кирлекши дос пулма, хитре херзем булашы ванжық тегер. Чибердезе донда савма, шемрелет, патне бұрзан деген. Савман хере кирлекши дергеме. Хитре херзем хазем бере дергеші Чирем анманчы шагы ергене. Шырттан шукчу, шырттан шыршланны деші. Арымзыра кирлекши хваттер чырзыр жуна кирлехші ұжы вырын. Шула дұқсан, шерем булать мингер, шерем жінже шешкебек, сава жырын.